Kelis žodžius taip pat reikia tarti ir apie partizaninį judėjimą, nors vėlgi literatūroje nurodytoji yra streikaus, streikaus, e, nors ne, ne streikaus, e, Arvido Nušausko priseksiu apie represinės operacijas e, prieš pogrindį knygą, taip pat, taip pat, a, čia greičiau kaip istoriografinį tokį šaltinį, tos herojiškos uh, partizanų mm, istorijos e, pavyzdį, mm, Gaškaitas ten ir, ir kitų parašyta, čia na, ne tautinio atgimimo, bet apie 94-5 metus. E, tiesiog, na, šiais laikais truputį daug kas mm, ne taip optimistiškai žiūrima, bet va, įsivaizduoti, iš ko išplaukia partizaninio uh, Mm, pogrindžio tyrimų naratyvas, galėsite susipažinę su, su šita knyga kuri negudriai vadinasi Partizanai, 44-53 metai. O pasakyti reikėtų vieną, na, porą tokių miglų pra, pravaikyti norėtųsi. Viena iš jų tai perspektyvos partizaninio karo – jos savaime, na nu, tai kiek čia partizanų bebūtų, nei mes čia Maskvą užimsime, nei, nei ten daugia milijoninę sovietinę armiją sumušti galime. Mm, tačiau, kadangi Sovietų sąjunga labai greitai nuo 46 metų susigadino absoliučiai santykius su visų pirma Jungtiniam Amerikos valstijom, užgrobdama ir vesdama komunistinius režimus, e, o po to dar ir sunaikindama tokius nusaikesnius komunistus vidurio ir, ir rytų Europoje, pradėdama Berlyno blokadą, e, vakarų Berlyno. Na ir galų galiai įsivėlėgi nuo 49 metų iki 53 tiesiogiai vyksta karas Korejoje ir ten na, tik aklas gali nematyti, kas ten kariauja kariauja iš esmės e, jungtinių tautų koalicija. Sovietų sąjunga iškreta kvailystę saugumo tarybai, kuomet svarstė Korejos klausimą, Stalino atstovas e, demonstratyviai atsistojo ir išėjo. E, taryba nubalsavo be jo, ne, nebuvo kam vetuoti. Ir, ir taip. Bet, e, na, jungtinės tautos jungtiniam tautom, o realiai tai jungtinės Amerikos valstijos kariauja. Ir, ir, o iš kitos pusės ten porą milijonų kinų visokių, kabutėse savanorių. Na ir sovietų aviacija, artilerija, tankai, karininkija. Karas, galima sakyti, trečias pasaulinis buvo prasidėjęs Korejoje jisai ir, ir galėjo peraukti ir, ir daugiau, ir, ir, ir plačiau. Tai tiesą sakant, partizanai kažko panašaus ir tikėjosi ir laukė. Ir čia galėjo, nu, tai nebuvo naivuoliai kažkokie prisiklausę radijo ir, ir iš proto miškai išėjo, ne. Amerikiečiai planavo, buvo ypač Dvaito Eisenhowerio vadovavimo metu, jie ruošėsi 48 karą pradėti ir nu, dar tokį brandolinį, kad subombarduotų Sovietų Sąjungos pagrindinius miestus, ten pusantro berot šimto mm, sprogimų. Vėliau 50-ais ruošiasi, mm, planai išlikę, tas 48 čeriot, vėliau dr dr Trojanas, Dropšotas 50-ais, mm, bet e, nebuvo ko gero uh, nematė ypatingų perspektyvų, nes tokį pasaulinį karą reiktų kariauti vienu metu ir su Kinija, ir, ir su Sovietų sąjunga, o ką tik antras pasaulinis karas pasibaigė, dar Europa ne, neatsikūrusi, ir buvo šansas, kad gaus atgal brandolinį smūgį, ir, ir, ir na, neįvyko. Vietoj to buvo pasirinkta e, Kinenono, Džordžo Kinenono, jis pasiuntinys Amerikos Sovietų sąjungoje buvo, doktrina, tai na jo akimis sovietų sąjunga stiprėja ekspansijos dėka užgrobia naujas šalis jas apiplėšia eksploatuoja ir toliau plečiasi reik sustabdyt plitimą o kadangi ekonomika sovietų sąjungos beviltiška tai ji pati savaime anksčiau ar vėliau ir žlugs iš principo jeigu nuosaikiai būtų laikęsi Kynenano doktrinos taip ir nutiktų gerokai anksčiau negu 90-ais Dar vėliau, dėja, mm, na tiesa ir sovietai pasistengė gerindami savo įvaizdį ir liberalizuodami režimą ir teikdami, kad jie čia niekur nekariaus, ypač tiesiogiai užsienį, jokių invazijų. Na, Hruščiovas pa, pa, pa, padirbėjo ir ankstyvas Brežnevas, tai 80-metį buvo pereita prie detento arba taikaus sugyvenimo politikos. Amerikiečiai nieko nepuola ir tie nepuola. Karas vyko, bet toks labai nusaikus. Detentas pasibaigė su sovietų invazija į Afganistaną, kuomet pamatė, kad kiek vilka be šerk, vis tiek, taip sakant, paršiukų daugiau nebūna. Ir e, Reigano doktrina, remti laisvės kovotojus visur, visom priemonėm ir visada, galų galę savo davė Sovietų sąjunga e, žlugo. Bet e, partizanam 46, 9 ir vėlesniais metais, taip, va šita viltis buvo. Jo labiau, kad užmesgė ryšius su, su Britų žvalgyba. Tiesa, ta Britų žvalgyba sovietų filialo dirba, Kimfilbe dėka, viską ten išdavinėjo. Kartais na, net jokingai būdavo, kaip, sakykime, desantas į šventąją atplaukė. Ir ten pora lietuvių, Latvijai, Estai. Tai ten absoliuti dauguma buvo MGB agentai kuriuos siunčia Britai atgal į Sovietų sąjungą. Ten teisingai padarė, kad, kad ten piplys toksai audronis mm, ar mažylis lapyvardžių. Plaukia ir jis iš karto tik atplaukia ir šona, kad neprasidėti su tais visais. E, tai visko buvo. Sintimas agentūros dažnai mirti ir parama buvo tokia, atsiprašau jau ten, uh, Mm, visą tą paramą į pusę kambario sudėjęs ir dar daugybės vietos liktų. Na, bet buvo. Vilčių teikia. Politinių vilčių. Kitas dalykas e, – kiekiai partizanų. Na taip, e, vengdami mobilizacijos ir beprasmės mirties kažinkur Vokietijoje, daug, daug vyro nėjo į jokią kariuomenę, į mišką ėjo iki 46, bet po to prasidėjo legalizacija, jau jų ten į kariuomenę nebešaukė, nebebamalizavo ir iš tų apie 70 ar panašiai tūkstančių besislapstančių nemaža dalis išėjo, išėjo atgal. Mano pačio giminaičių tokių buvo, irgi Tai dar po to karjerą tam tikrą padarė, į partijas jokias nestojo, bet finansų ministro padėjėjų ministerijoje buvo, kas irgi ne, ne taip ir mažai, kaip sakoma, kaip iš miško išėjęs. Tai, tai visokių ten tų nuotikių buvo, e, bet tų, kurie atkakliai ir visą laiką kovojo, ne, buvo gerokai, aišku, mažiau. Tai. Patys sovietai priskaičiavo, kiek jie nužudė, išėjo, kad 25 tūkstančius. Tai milžiniškas skaičius, čia kur tu nepriklausomybės kovos prisiminkit. Keturi tūkstančiai kažkiek, čia penkis ar šešis kart daugiau. Betono nu, ne visus žinojo, kas ten žuvo, kas nežuvo. Bet yra tam tikrų klausimų su tuo. Pirmas klausimas tų sovietinių, kaip jie ten mėgdavo rašyti, tarybinių piliečių, kiek žuvo partizaninio karo metu. Išėjo, kad apie 12 tūkstančių. Na ir aišku, čia, čia nekalti, taikus ten visokie, na, matot, e, tie piliečiai tai tokie savotiški buvo. Kai nušaudavo, tai tada jau jie taikus ir nekalti, be uniformos. O buvo toks reiškinys kaip e, partinis aktyvas. Kitaip tariant, ginkluoti visokie, nebūtinai kompartijos nariai, šiaip pareigas užimi, vaikštai su automatu ir pistoletu. Ir ne tik čia kažkokio, mokykloje galėjo, kom jaunimo ten koks ar net pionierių vadovas ir su pistoletu valkėsi oficialiai legaliai. Nu tai tokį nušovus jis kas e, toks yra? Kas yra kolūkio pirmininkas? Kolaborantas, išdavikas ar, ar ūkinio vieneto kažkas. Jeigu jis su ginklu, tai mm, nekombatantas, švelniai tariant, teroristas, nušovė. Na ir kai tik tai tokį nušauna, netikėtai virsdavo partizaninio karo auka, nekalta dar. Mm, čia su tą statistiką reikia labai ir labai žiūrėti, kiekvieną faktiškai atvejį atskirai. Po to, matot, Lietuvoje nėra tokio žodžio atleidžiu, tiksliau žodinė yra, bet praktikoje retai nutinka. Vendetas savas lietuviai gyvendina ilgai, šaltai ir, ir kartais dešimtmečiais. Po karo ginklų atsirado daug, Nu, sąskaitą su, suvesti galimybių taip pat nemažai. Nušoviai, parašiai, kad čia tau už tai, kad Staliną mylėjai. Ir ramu, rašys partizaninės aukas. Apie plėšiant taip galima buvo. Nieks nesako, kad beje ir miškės slapstantis e, charakteris žmonių gerėja. Ypač, na nu, ką žinau, na, nu, patys įsivaizduokit, jūsų tėvus nužudytų. Ten žmona su vaiku į Sibirą išvežė o jūs su, su pora granatų ir automatų. Ir žinote, kas prisidėjo prie to. Tai kaip ten baigtųsi tų šeimai? Na, baigtųsi. Tai taip, Lietuvoje užveria. Užveria ir vidinis, ir išorinis smurtas. Bet jeigu jau taip žiūrėti, kad ten brolis prieš brolį, lietuvis prieš lietuvį, ne, labai mažai ir nedažnai ne, ne to būtų. Keršyje, bet saliginai. E, tie stribai, kurie čia visiems Lietuvoje kirėjo buvo, jų veiklos rezultatas buvo apgailėtinas, ten nuo 12 iki 15 procentų partizanų žuvo stribų dėka. Na, nu, stribaitai, strebiteliai, naikintojai atsirado 41 metais. Tai turėjo būti žmonės, kurie dirba savo darbą, bet turi ginklus namie. Ir jeigu kažkokie diversantai ir desantininkai priešininkų pasirodo, jie už tų ginklų ir eina juos gaudyti. Tai Lietuvoje tai išsigimė tiesiog dikaduonis, kurie švaistėsi po kaimus su, su, su šautuvu ir ieškojo, kur lašiniai paslėpti. Ir, ir, ir, ir nu, naminė degtinė beveik visais atvejais tokie darbuotojai. Jiem iki 40 96 metų pabaigos jokių algų nemokėjo. Na, iš kur jie gyventi galėjo, iš ko? Na, na pasiteisino tas aforizmas, kad ginkluotas žmogus alkanų nebūna, tai, tai, tai ir šitie nebuvo. Bet viskas. Kitokie tie partiniai aktyvistai dar mažiau aukų. Pagrindinės aukos tai, tai MGB, vidaus reikalų ministerijos, Ir MVD vidaus reikalų ministerijos. Lietuvoje nelabai jo čia skiria, visus NKVDistais kažkodėl vadino, nors NKVD nustojo politinėm akcijom užsiminėti dar 41 metų žiemą e, pradžioj. O vėliau, taip, jie gal labiau matomi buvo, nes visur patruliuoja, švaistosi, užsišoka. Bet kaip kažkokias gudresnės akcijas, ypač dar prieš organizuotos partizanus, jie ir nemokėjo, ir negalėjo. Na, bet juos už tai naudodavo tremimam, na, kokiam nors tokiem dalykam, na, tada tai masiniam kratom ir, ir ieškojimam miškų šukavimai. Bet šiaip tai generolo Vietrovo divizija Lietuvoje, pasienis Taip pat buvo pasienio ne policija Sovietų sąjungoje, MGB priklausė, vėliau KGB, visa ginklo rušis. E, Vėlesnė Sovietų sąjungoje beveik milijonas kareivių vienu metu. KGB žinojo, vat, pasienio kariniai daliniai. Nu, jie ten tik tai, kad e, tankų neturėjo ir, ir, ir strateginės aviacijos, o visa kita divizijom buvo pulkais. Šituos naudojo, jie, jie ir, ir slapino. A, tai problemų yra su, su tuo 12 tūkstančių, nesvarbu, kas ten dėl ko žuvo, o su tuo, kad kaip čia gali būti, kad partizanų žuvo dvigubai daugiau negu kad jų. Ta problema išsisprendžia gana paprastai, ta mislė. Reikia pažiūrėti, kiek trofėjinių ir šiaip ginklų surinko e, po susidūrimų su partizanais, po jų sunaikinimo. MGBistai, stribai ir taip toliau. Taip, dalį ginklų galėjo pasiimti kaip na, trofėjų, galėjo savo pasiimti, visai galėjo būti, bet dažniausiai vis tiek, ne. Na tai va, ir išeina, kad uh, O dar susidūrimai su partizanais, jeigu ne jau, ne jau užpuola pasalojo ar kažką atakuoja, tai beveik visada reiškia partizanų na, to bunkerio, štabo, bazės praradimą. Su visom atsargom reiškia. Žmonės nebūtinai visada žūna, bet materialinius daiktus reikia palikti. Na tai ir, ir gavosi rezultatas tų 25 tūkstančių partizanų, ginklų pas juos surinkta, 11 ar 12 tūkstančių. Tai čia, žinot, 31 metų sukilime gal taip galėjo būti dalgininkai kokie ir, ir šauliai. Na, tai numetė tą dalgį ir nubėgai per pievas, nerado krūmose. Partizanų čia kažkokia fantastika, nes šiaip bendrai partizanaujant vienas ginklas tai labai rizikinga, turi turėti rezervinį, pistoletą, granatos, dar kas. Ar jau čia taip priešinės, kad tol šaudė, kol, kol suiro, rankose subirėjo kulkosvaidis. Na, nebūna tokių nesąmonių. Tas menkas ginklų kiekis liūdėja kitą. Sovietiniai tie visi smogikai ir, ir baudėjai, jie žudė viskas, kas jiem tartinais atrodė, o nužudytus prirašydavo prie partizanų sunaikintų. Visa paslaptis. Beje, tas pats santykis yra ir vakarų Ukrainoje, pažiūrėjęs į aukas ir iš jų surinktus ginklus nors ten, kur jau kur vakarų Ukrainoje ginklų turėjo ne, netrūkti. Ten partizaninio judėjimo mastai buvo tokie, kad jie ten lėktuvą neturėjo, du šarvuočius, tanką pasislėpė. Beje, apie mastus kalbant, įvertinant gyventojų skaičių ir partizaninį pasipriešinimą, tai Lietuva pralenkė ir vakarų Ukrainą. Čia buvo didžiausias Europoje antisovietinis pogrindis, aršiausias, ilgiausiai besitęsęs, visus pralenkęs. Estai, kurie nesugebėjo net centralizuoti kažkaip savo partizanų ir ten 47-ais faktiškai buvo baigta. Tiesa, Estai ilgiausiai išsilaikė na, partizanas ginkluotas e, iki 80-mečio, kuris nei legalizavosi, nei slapstėsi. Suėmimo metu dar net sporto meistrą karatą vos neužmušė ir, ir pats nusižudė, nusiskandino. Na, Estai taip, jie atkaklus. Latvijoje Na, 49 buvo viskas baigte, baigta, ten pa, pa, pavieniai, čia Lenkų armijos Krajovos liekanos, ta pati istorija, niekai. Na, šiek tiek galima lyginti su vakarų Ukrainos, Unaupso partizanais, Nu ir gal, bet čia jau nei tvorą, nei mietą lyginti Centrinės Azijos basmačių judėjimą. Nes ten, žinote, dykumas ir ten religinis karas prieš bolševizmą, o ne, ne, ne rezistencija. Bet to siena tenai, o čia dar Lietuvos ypatybė, kad taip viskas mes milžiniškos imperijos vidury nei, nei bėgsi, nei, nei, nei, nei išbėgsi. Per trys sienas turi prasiveršti. Na, prasiverždavo, bet čia daugiau jau žvalgybiniai žaidimai, negu kad normalus tiekimas. Kasgi buvo dar tokio, ką vertėtų atsiminti? Vertėtų atsiminti tai, kad MGB kūrė savo informatorių, kitaip tariant, agentų tinklą. Ir kūrė jį su baisiausiu intensyvumu. Ir pririnko savo tų agentų gyvą velnę, jau kitaip nepasakysi. Per 10 metų beveik 75 tūkstančiai agentūrų dalis jų ten e, tokia dviguba arba neveikianti, nesvarbu. Ir vienu metu, aišku, tiek neveikia. Vienu metu, duok dievė, jeigu 30 tūkstančių. Bet tai, žinot, na, daugiau dvigubai negu partizanų. Po 49 ir trigubai daugiau. Kiekvienam kaime realiai buvo vienas, du, o kartais ir trys agentai, kurie viską stebėjo, viską pranešinėjo MGB. Palyginimui, MGB veikla buvo nutraukta 53-4 metais, perorganizuota į KGB, na, KGB dar ten savo pilnatvetį kokiais 57-8 e, pasiekė. Tai e, ir KGB senos agentūros MGBistinės beveik nenaudojo. Nes e, pamatė, kad ten yra beraštas bobas, vėl nežino kokie alkoholikai, pusiau kriminalinė publika, naudos iš jų jokios. Jie skundžia visus. Ką nužudyti, tai tau parodys, ne problema. Vieni kitus skundžia. Bet e, ne tai. KGB perėjo prie kitokių metodų. E, jeigu MGB e, taktika buvo teroras, masinis žudynės, tremimai, įkalinimai, kankinimai, tai KGB perėjo prie užkirsdinimo. Ne tada, kai jau vyko, o tada, kol dar neįvyko vadinamas profilaktavimas. Tas profilaktavimas tai toks duomenų surinkimas ir vėliau šantažavimas potencialaus pavojingojo asmens. Jeigu jau jis kažką padarė, ten Laisvę Lietuvą užrašė dar kas, tai, tai nereikia jį iš karto akis išbadyti. Ne, ir kalbinti, aiškinti, plauti smegenis arba terrorizuoti, sakyti, nu va, tu tėvus turi, ten, išmesim iš visur, ten darbo neturėsim, mokytis neleis. O atvirkščiai, jeigu va, persigalvosi, leis ir, ir viskas gerai bus. Tokia įkyrų sielą gelbėjantis pokalbį. Tokius labai pamėgo. Su dideliu šantažo elementu. Jeigu jau visai nepalaužiamas, tai tada galėjo kalinti, beprotnamį uždaryti, dar ką nors tokio. Čia beje taip, Hruščiovo išradimas, kad tik tai psichiškai nesveikas gali būti nepatenkintas sovietiniu režimu ir, ir jam valdant išaugo. Ir iki tol buvo Stalinas pirmas sugalvojo Kazanės psichiatrinę ligoninę paversti visokiausių kairiųjų opozicionierių surinkimo ir, ir nužudimo centru. Mm, bet vėliau kūrybiškai Hruščiovas išplėtojo, Sovietų sąjungoje šešios tokios ligoninės dirba, kuriuose pusė, na, ten ir taip gudriai darydavo. Pavojingus psichinius ligonius maišydavo su disidentais. Na, maža ką, tie vis tiek nepakaltinami. Užmuš, ką nors užmuš. Įtampa didesnė. Tai Lietuvoje tokio nebuvo, bet buvo Kaliningrado srity Černiachovskė. Tai va tenai nu, nuveždavo, tiesa, ten dar neaišku, nuo ko ten labiau nukentėdavo, ar, ar, ar nuo tų prižiūrėtojų, ar, ar nuo kitų psichinių ligoninių, bet bandydavo, bandydavo ir tai palaužti. Tai taip, esminis skirtumas tarp MGB ir KGB buvo tas, o kitas e, agentūros gerokai mažiau. KGB vienu metu, na, kokius šešis tūkstančius agentų gal turėjo. Tai ir tai dar čia gal. Realiai tai taip, ten vienas koks karininkas, jisai kuruodavo apie devynis agentus, na gerai, ten visokių rezervinių dar galima pri, pri, priskaičiuoti. Bet tų karininkų užsiimančių su agentūriniais tinklais, na, didžiausias skaičius 300. Tai. Na, galit paskaičiuoti, tai apie 3000 tokių aktyvių agentų. Nebuvo visur persmelkta, bet buvo kitas, tai visokie šiaip mm, kriminaliniais terminais tukačiai, visokie skundikai, kurie savo priešininkus nori kišti. Na ir, ir pagal apibrėžimą turėjo kiekvienas komunistas, o gal ir aktyvus komjaunuolis, pranešti, jeigu tik kas nors įtartino kažkur vyksta. Tai KGB informacijos gaudavo, tik tai tos informacijos kokybė buvo tokia šiaip sau. E, bet masinio tokio kaip MGB tinklą KGB jau nebeturėjo. Jų, jų jie net ir suprato, kad nėra ko ten kaimuose nežinia ko ieškoti. Pagrindiniuose Lietuvos miestuose jų skyriai buvo, labai dažnai dar, dar su priedanga kokia nors ir, ir iš jų veikia. Susikoncentravo KGB į inteligentiją, į miestų gyventojus, į darbininkus, į užsieniečius atvažiuojančius, o ne į tai, kas ten kaime, ką galvoja ir, ir kur, kur kas vaikščia. Pagaliau prie to prisidėjo ir, ir demografiniai pokyčiai. Vis daugiau žmonių miestuose gyveno, ne kaimuose. Ir, ir miestai pavojingesni sovietam ėmė darytis, negu, negu kad gudžiausias Dzukijos kaimas. E, na tiek to, bet, bet KGB agentų per visą egzistavimo laikotarpį dar ten koks 75 tūkstančiai. Na nu, tai sudėkit viską. 50 metų sovietinio režimą ir KGB agentūras, MGB 150 e, tūkstančių. Tame dar kadrinius karininkus, na, ten taip, lietuvių tarptų kadrinių karininkų pusė, ko gero. Na, nu, bet neblogai. Pridėjus dar, dar e, vidaus reikalų ministeriją, kur irgi užsiminėdavo savais machinacijom. Na tai jeigu paimtume ir skirtume e, buvusiam esamam, jeigu jie dar nenumirė, kagėbistam ir emgėbistam e, gyvenamą vietą, tai galėtume apgyvendinti tokį miestą kaip Klaipėda. Ir jame gyventų vien tik tai buvę agentai. Manau, užtenka suprasti mastus, kas Lietuvoje vyko. E, partizaninio judėjimo ten organizacijos kūrimasis ir, ir centralizacija, Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis, jų vadovybė, čia manau puikiai žinot, nieko aš čia nekomentuosiu, e, pridėti norėčiau tik tai tai, kad Nuo 49 metų pabaigos visą partizaninį pogrindį jau persmelgė MGB, agentūra arba perverbuoti, arba įsiskverbę agentai, na ir tokie kaip Markulis Erelis, tai toli gražu neišimtis, o beveik, beveik taisyklė. Mm, sugebėjo mm, įsiskverbti ir dar daugiau kiekvienam daliny ne po vieną dažniausiai, o jau net po du agentus. Visą tinklą, grubiai tariant, apie 50 metus partizaninių dalinių MGB kontroliuoja ir likviduoti galėjo žymiai kruviniau ir anksčiau. Nelikvidavo daugiausiai dėl to, kad jiem savotiškai reikėjo partizaninio pogrindžio. Jie gerai šitą likviduos, o jie negebėdavo sugaudyti pavienio rezistentų, ne, negebėdavo mažų grupių e, nesusijungusi su niekuo. Tai paskutinis partizanas kraujelis, na taip ir, ir buvo, kad e, kur ir kaip tu jį ten sugaudysi. Mm, ryšininko nėra, pats niekur nelenda, Mm, sunku tokius gaudyti. Čia kaip policijai, na, nevykęs palyginimas, bet e, pagauti kokį nors ten žmogžudį nesunku, serijinį žudiką nepaprastai sunku. Nes nei motyvas, nei kada jisai, nei, nei kas jis, nei kodėl nežinoma ir, ir, ir išeina, kad ten mm, beveik nesisaugodamas koks nors vietinis kerdikas dirba gana ilgai. O koks killeris, tai antras, treči, trečias bandymas nužudyti ir, ir, ir pagauna, nes su tuo viskas aišku, su anuo ne. Tai gerai, e, ima veikti tas perimtas partizaninis tinklas kaip savotiška gaudyklė, kad naujai atsirandantis, norintis kovoti žmonės pakliūtų į tą ir, ir būtų likviduoti vienaip ar kitaip. E, iš vienos pusės, iš kitos, jiem reikia to pogrinčio, imituojant, e, kad siūstų iš užsienio agentus – ir kad teikti per tą pogrindį visokią dezinformaciją užsienio žvalgybai. Ir vieną ir kitą jie daugiau mažiau sugeba, jeigu Lukšos Daumanto domėjotės ten visais tais kitais ten Pukauskais ir, ir panašiais, tai manau, na, Liudo Mockūno knyga Pavargęs herojus ten yra tam skirta irgi. Mm, perėmimas ir žvalgybiniai žaidimai. Kuomet e, paaiškėja, kad vakarai nekreipė dėmesio į visą tai, na, 53-4 metais partizaninis pogrindis gana greitai ir, ir, ir efektingai likviduojamas. Ir nors paskutinėje ginkluoti, tai taip, e, nu, kad ir pats Ramanauskas Vanagas išduodamas ir suimamas 56 pabaigoje, tai jau čia Vengrijos sukilimas jau numalšintas. Mm, tai būtų neišdavę, gal dar ilgiau išsilaikęs būtų. O paskutinis e, be kraujelio ten iš viso toks nelegalus, kur e, man regis 90 metį net pasiekė, 86 ar kažkada nu, nu, nu, numirė. E, susirgo, nebuvo kaip į gydytojus kreiptis ir, ir, ir, ir baigėsi. Tai taip, tęstinumas ilgas, bet e, faktiškai apie 55-6 metus ginkluotas pasipriešinimas jis baigėsi, bet prasideda kitas. Tai ten beveik 10 metų jaunimo organizacijų kūrimas, nuo kurio pasiūsti galėjo kagebistai, nes beveik 600 organizacijų. Ten tos organizacijos jokingos, 5-6 vaikai paaugliai, Pavadinimai Jėzus Marija, na, man taip pat pati pačiausia, tai aišku, Lietuvos tamplierių ordinas. Na, jau kaipgi čia be tamplierių Lietuvoje, koks čia gyvenimas. Mm, ir, ir jų veikla, tai ten atsišaukimą gal spėja parašyti, gal nespėja. Iš penkių šeštas išdavikas ir, ir tuo ir baigėsi. Bet vyksta, vyksta ir vyksta atkakliai ir, ir, ir nuolatos. Atsipalaiduoti Lietuvoje sovietų režimas niekada negalėjo. Jo labiau, kad prasidėjo e, Hruščiovmetis, o Hruščiovas su savo fantazijom, na, netokios ten Hruščiovinės ir Stalino fantazijos buvo neblogos. E, pabaigti su religija jisai ruošiasi iki 43 metų, kad nieko nebeliktų. Vėliau truputį atidėjo, bet Hruščiovas tas planus ėmė realizuoti. Komunizmo statymo programą paskelbė 60 e, metais suvažiavime. Tiesa, kad statyti komunizmą reikia socializmą dar pastatyti. Tai 56-ais e, paskelbė, kad socializmas sukurtas visoji Sovietų sąjungoje ir Baltijos šalyse irgi, viskas. E, o tai reiškia, kad nebereikia naudoti masinio represijų, nebereikia naudoti masinio teroro, galima atsipalaiduoti šiek tiek. Na, komunizmas 80 metam o reiškia kas, kad e, neliks religijos, neliks e, pinigai bus panaikinti. Na, su pinigais ir taip jų čia ne visi turėjo. E, privati nuosavybė išnyks net ir liekanas, viskas, taip sakant, daugiau mažiau bendra. Asmeninė bus, bet privačios nebus. E, po to išnyks valstybė. Na čia, aišku, anarchisto svajonė būtų, bet e, Hruščiovo akim valstybė išnyks ne dėl to, kad e, nebeliks smurto ir prievartos aparato legalios smurto ir prievartos, o dėl to, kad e, perims tas funkcijas visuomenė. O visuomenė, žinote, kokia yra organizacija tokia įdomi, kuri visas funkcijas gali perimti. Manau, žinote, tai Sovietų sąjungos komunistų partija. Taip ir, ir Hruščiovas net buvo pradėjęs kurti. Vietoj milicijos bus liaudės draugovės, vietoj KGB ir prokuratūros liaudės kontrolės e, komitetas toksai. Jie tarsi nevalstybiniai, tarsi visuomeniniai. Visokios ten e, skirtingos e, sferas tarybos svarstys ir, ir na, bus ten švietimo taryba ir, ir dirbs vietoj ministerijos. Tai šiuo požiūriu, man regis, Hruščiovas taip čia būtų padaręs. Netaip čia ir sunku. Tiesiog iš e, e, vienpartinės valstybės būtų padaręs partiją brūkšnelis valstybė. Naujas žodis būtų totalitarizmo marazme, bet būtų. E, tačiau, kas dar turėjo išnykti? Turėjo kalbiniai skirtumai išnykti. E, ir, ir stengiasi, ir, ir čia konfliktų buvo Hruščiovas Lietuvos nomenklatūrininkas, nes va, ką tikrai Lietuva išskirtinio turėjo, tai 11 metų e, vidurinį išsilavinimą. Visoji Sovietų sąjungoje 10, Lietuvoje 11. Ir, ir niekaip nesutiko sumažinti. E, ten toks Ladas Niunka net, net, net su Hruščiovu pešėsi. Hruščiovas Kodėl čia taip? Atsakymas buvo nustabus. Lietuvių kalba labai sunki, reikia ilgai mokytis, dėl to, dėl to 11. Na, gerai. Kodėl rusų kalbos čia taip per mažai Lietuvoje? Mm, nes tai komunistinė kalba, komunizmo. Na, Niunkos ten atsakymas ir puikus buvo, kad, sakė, vokiečių reikėtų tada, nes vokiečių komunizmo klasikai didesni negu rusai. Na, šmaikštavimai šmaikštavimais baigėsi blogai, Niunkavos ten su žeme nesumaišė. Mm, Hruščiovo tik tai pašalinimas iš, iš posto jį ten su, išgelbėjo, bet taip išsilaikė. Mm, su rusinimo šiaip savo buvo, bet jisai prasidėjo va, Hruščiovo valdymo antroj pusėj, toks neįkyrus. Uždrausti, versti knygas, kurios ne, neišverstos į rusų kalbą. Tiesiog, iš pradžių į rusų, tada disertacijos tik tai rusiškai gintis, na, kandidatinės, taip, pirminės galima ir taip, bet jau aukštesnės tik taip. Jeigu bent koks ten vienas rusas kažkur visada rusiškai kalbėti, na, tai Lietuvoj baigėsi, kad sąmoningai ir dabar lietuviai susirinkę visada lietuviškai kalbės, jaudami ten aplink šimtas gali įsižiojusi būti, ne, nu, tokie mes, nieko nepadarysim pereina vėliau, kad o kam čia reikia lietuviškų programų televizijoje, jeigu rusiškų yra. Išlieto, išlieto, išlieto tas smaugimas e, prasideda. Bet jis prasideda apie 60-us, savo viršūnę pasiekė 90-metį, apie tai kitą paskaitą pakalbėsim, bet, bet e, dabar e, norėtųsi vieną aspektą. Religija turėjo išnykti komunizme. Nu kaip, nesuderinamas. Bendrai kokią perkūno Markso ir Engelsų religiją užkliuvo ir Dievas asmeniškai, tai čia net, na, galima paaiškinti psichologiją, jie savo, ypač Marksas, jaunystai buvo karštai tikintis. Na, jis žydo kilmės, bet žydo konvertų, krikščionybę priėmė tėvas, na ir jis toks buvo. Na ir matyt, e, kai religija ir tikėjimas grįstas kažkokiam ekstazėm, emocijom, jausmais, na tai jisai yra silpnas, tai nesąmonė, tai pojūtis. Religija žinojimo turi būti. Na, nekentė, žodžiu, marksistai religijos, galvojo, kad tai laikinas reiškinys ir dėl to jokių kompromisų nematė ir stengiasi kur tik įmanoma ir kada tik įmanoma sunaikinti. Na tai Hruščiovas ir pradėjo ateistinius, taip sakant, e, savo veiksmus, na nu, kokie veiksmai, neleisti vaikų mokyti religijos. Iš viso viešumoje, kad nebūtų nieko, niekur ir niekada. Greuti kulto įstaigas, kaip sakydavau. Tai, o tai jau reiškia, taip sakant, tiesioginį karą daugumai Lietuvos gyventojų nes jau kaip čia besistengė, kaip ką bedarė, bet pagal komunijas išdalinamas, pagal, na vis tiek išėjo, kad, kad net niuriausiais e, sovietmečio didžiausio ateizmo metais daugiau kaip pusė lietuvių praktikuojantis katalikai. Kiti, tai jie ten žino, tokie tie silkiniai katalikai, na per kučią silkę valgo ir, ir save krikščionim laiko, bet jie ne, ne komunistai ir jo labiau ne ateistai. O tie, kurie nieko netikė, Nu, indiferentais juos disidentinė spauda vadindavo. Tai šitie jie irgi ne komunistai, jie dažniausiai tokie alkoholikai, vagės, ištvirkeliai ar, arba na, gero gyvenimo mylėjai. Epikūrą pasiekėjai greičiau jau kokio graiko filosofo antikinio, o ne, ne Markso. Tai, tai vėl, tai, kad nustodavo tikėti, dar nereiškia, kad pradėdavo komunizmo sektos mokymą mm, sekti. Bet prasidėjo. Kaune Sobarą kokį atima, kalvarijas naikina, kryžių kalną prie Šiaulių keturis kartus sunaikino, ten veprė kokias kalvarijas irgi su, naikina vienuolynus. Kunigų, kad neruošti, ten numažina tie, kad ten jau ten iš viso keturi, penki klierikai per metus priimami. Ir tai dar ten atrenka tokius, kad atranka primena atranką į KGB, kad tokie kvaileliai eitų, kad, kad vėliau juos galima būtų valdyti. Na ir bendrai, daug vienas po kito kunigų seminarijos iki pat tautinio atgimimo rektoriai, abu KGBistai ir, ir aktyvus KGB agentai, ne, ne kažkokie taip ten. E, Vienolyjų taip ir neleidžia veikti. Kaip uždarė, taip ir uždarė. Nėra vienuolių. O jie yra pusantro tūkstančio vienuolių moterų daugiausiai kazimeriečių, bet ir, ir marijonų, jie, jie veikia pogrindį. Kazimerietės daugiausiai religijos mokymų užsijama. Marijonai ir, ir nelegalios spaudos, katalikų kronikos leidimą galų galę net ir perima, kai na, veikia ir jezuitai tai katalikų tikinčiųjų teisų gynimo komitetas arba na, Tomkus, Svarinskas, Debskis, tie kunigai disidentai, jie visi priklauso jezuito ordinui. E, Tamkevičius vaikų. Na, jezuito ordinas, jis tuo ypatingas, kad jis veikia nepriklausomai nuo vietos hierarcho. Jie tiesiogiai popiežiui paklūsta. Ir dėl to jie gali užsiimti va, politinę veiklą Šiaip eilinis kunigas turi popiežiaus, na, po, na popiežiaus vyskupo savo klausy turi. Tiesa, su viskupais čia irgi pridirbo Hruščiovo valdžia nuvažiavo į Romą, buvo pašventinti trys nauji e, nau, nau, nau, viskupai ir grįžus į Lietuvą, nu vos šiandien kaip, kaip kažkoks štaufeno investitūros konfliktas iš viduramžių išlindo 20 amžiuje. Na, na, ir, na ir juos ištrėmė, neleido ten vyskupui Steponavičiui, beje jis ir, ir kardinolas e, buvo e, tiesa insilencijom, toks ne, slaptas kardinolas, bet iš, ištrėmė gyvenk tenai. O trys e, viskupijos vienu metu valdė ten toks viskupijų valdytojas, kuris KGB išpera buvo, kad gražu žiūrėti net. Na, žodžiu, buvo problemų su katalikų bažnyčios hierarchija, e, bet tai nereiškia, kad e, religinis gyvenimas buvo dezorganizuotas. Greičiau atvirkščiai, partizaninis karas baigėsi, paumėjo šitas. Ir vėlinių šventimas, ir kučių, ir velykų, ir atlaidai gana milžiniški viskas vyko. Ir, ir matė sovietai, kad negali susidoroti. Jie pabandė e, neopagonizmą kurį laiką skatinti, e, etnokultūrą, taip sakant, vystyti. Bet vystė pavystė ir pamatė, kad tie dar, dar e, labiau antisovietiškai nusiteikę, perkūna visi garbintojai. Mm, tai da, da tie ir, ir gal ir pavangesni, jie universitete, jie kur nors institutuose, jie po, po visą kraštą kraštotyrinių važinėja, kalbasi, renka, išvadas daro. daro. Pričiupo ir tuos. Čia vėliau žygeivių galva judėjimas, ryškus to pavyzdys, bet ne, ne tik tai. Na ir ta kova su realiu, taip, paveikė, palėtė tiesiogiai kiekvieną, galima sakyti, Lietuvos gyventoją, nes išskyrus 15 procentų ateistų, na, kiti jeigu ir ne karštai tikintis, tikintis, bent jau tikintis. Ir jeigu pradeda va tokią politiką vykdyti, tai tu jau tampi nusikaltelių valdžios akise ir pat savo akise disidentų. Jeigu žvakutę užsidegi per, per, per kūčias, ar, ar, ar, na, kad ir tą pačią silkę valgai. Kurį deficitas, beje, Sovietų Sąjungoje baisiausias ir ten tam, kad gruodį turėti, turėti, turėti birželį arba liepą rūpintis, nusipirkti konservų, kad, kad būtų. Na, čia tiekimas ir maistas Sovietų sąjungoje, tai atskiro kurso reikėtų, kaip, kaip ir būtis. E, bet, bet, e, vaikų katechizacijos uždraudimas ir bylų kelimas ir į kalėjimą kunigų sodinimas už, už tai, kad vaikus pirmąją komuniją rengė. Na, čia jau buvo anapus gėrio. Po to sugalvojo, kad valdyti parapijas ir bažnyčias turi parapijų komitetai. Nu, parapijų komitetas gali ir iš komunistų būti sudarytas ir, ir iš panašių. Jie samdo tada kunigą, nebe kunigų, nebe bažnyčiai priklauso viskas. Ir taip, tokią sistemą sukūrus, būtų galima vieną dieną pirštus praktelti ir visi tie komitetai atleisto visus dvasininkus per, per, per vieną dieną visoji Sovietų sąjungoje. Na, infiltravimas, šitas perregistravimas parapijų labai priešinosi, labai užtruko, labai konfliktiška viskas buvo. Na ir galų gale, kaip žinote, 80-metį tas nepasitenkinimas perauga į disidentinę veiklą. Disidentai ne partizanai, čia niekada ne, ne, nepanikite. Jie gali nelegaliai kažką daryti, platinti, bet e, pats disi, disidentizmo principas tai veikti laikantis valstybės įstatymų visų reikalauti, reikalauti, kad pati valstybė tų įstatymų laikytųsi. Nes turi prisirašusi konstituciją su didžiausiam laisvėm visiems. Ir šalia to siaučia komunistai ir kagebistai išdarinėja, ką tik nori. E, buvo pasirašytas Helsinkio aktas, kuris, na, tai vat, ir buvo to detento mano minėto pradžia, savotiškai nutraukė prieš priešą. Pradeda masinę prekybą tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų Europos. Visų pirma, du, dujom ir, ir naft, naftos produktais. Gauna milžiniškus pinigus Sovietų Sąjunga, bet įsipareigoja kai kurios principus gerbti, tai vienas sienų neliečiamumą. Čia beje ir Sovietų Sąjungai buvo naudinga, nes prisigrobė žemės svetimų Antras principas – laikytis e, žmogaus teisų deklaracijos. Jungtinių tautų, nei daug, nei mažai. Ir su žmogaus teisų laikymusi Sovietų sąjungoje buvo blogai. Helsinkio judėjimas, va, pirmas toks disidentinis, jis ir buvo tam skirtas, kad mm, paprasčiausiai mm, prižiūrėkime, kaip Sovietų sąjunga laikosi žmogaus teisų. Tai kaip prižiūrėjo, kai pradėjo medžiagą rinkti, tai kaip ir buvo galima tikėtis, paaiškėjo, kad nieko nesilaiko. Atsakas buvo kova su disidentais, bet disidentai taip jie paskelbė, kad štai mes sudarom komitetą, mūsų nariai, va tas, tas, tas, anas, mes čia va, veikiame atvirai ir tiesiai šviesiai. Susidoroti su jais buvo sunku. Ką galų gale, kaip, kaip Tomo Venslovai užsienį išgrūdo, Vieną kitą gal ir nužudė, ten neįrodys, sunku pasakyti. O nu, kai kuriuos įkalino, kaip Tamkevičio ar Svarinsko. Nu, už disidentinę veiklą. Jie niekaip ne, ne, nesugebėjo su, suvesti galų, kad tikinčių te, teisų komiteto ir Helsinkio grupės tie nariai dar, dar ir Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką leidžia. Jam atrodė, kad kiti čia žmonės. O jau labiau, kad pasodinus, įkalinus, Tamkevičius su Svarinsku, ta kronika toliau buvo leidžiama. Na tai ten jau visai KGB 72 Iki 90, na gerai, 90-ais netas rūpėjo, iki 87 tikrai keliolika metų, ten tokia milžiniška operatyvinė byla voratinklis, jie ten dirbo, dirbo, šimtų žmonių sekė, šantažavo, verbavo, niekaip nesugebėjo e, vienintelio ir nenutrūkstamo disidentinio to leidinio nei pagauti, nei išaiškinti. Nuo 72 metų iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos katalikų bažnyčios kronika buvo leidžiama. Buvo buvo leidžiami ir kiti disidentiniai leidiniai, bet apie 80-81 metus daugumą jų na, išsiaiškino, kas leidžia, kas platina, nutraukia jų veiklą. Jo labiau, kad žinot, Sovietų Sąjungoje leidybą pogrindinę, tai čia dar užsiemimas ohoho. Popieriaus šiaip negausi bent kiek didesnio kiekio nusipirkti. Na, popierius popierium, tiek to, kur tu ten kokią spaustuvę, printerį, tokio žodžio nežinojo net. Dauginimo aparatūra buvo Sovietų Sąjungoje, vadinamos eros, bet jos visos sunumeruotos, KGB prižiūrimas tik tai įmonėse ir įstaigose, tik vienas žmogus ten raktą turi, leidžia viską, fiksuoja, kad tik nieko ten nepridaugintų. Labai sunkiai ir, ir labai mažai kas ten dauginama. Na, aš pats asmeniniai nusavybė turiu porą, tai Daumanto partizanus, lietuvių archyvą, sugebėdavo, sugebėdavo. Bet vėl čia greičiau išimtis. Spausdinimo mašinėlės ir tos buvo visos suregistruotos, numeruotos, jau jų, kaip jos rašo, pavyzdžiai surinkti. Ir tam, kad atspausdinta iš pradžių reikėdavo literas e, perlituoti, kad kitaip jos ten muštų. Žodžiu, buvo, buvo mm, rimtų dalykų. Ir galiausiai na modelis susiformavo, kad parašo čia, atspausdina porą egzempliorių, po to perfotografuoja ir tas juosteles e, perduoda Maskvoje esantiem žurnalistam ar diplomatam, tie jau išveža ir atsiduria ta, ta, ta, tada informacija ar, ar Vatikano radijoje, ar Amerikos balse ir, ir Lietuvoje gyvenantis išgirsta iš tų radio stočių užsienio mm, apie tai, kas Lietuvoje vyksta. Sudėtinga sistema, bet ji visgi, visgi veikia. Tai dar e, pasikartosiu, lindimas prie katalikų, lindimas prie lietuvybės ir tiesiog e, toks, na, e, savivaliavimas spec tarnybų ir smurtavimas, jis kuo ilgiau, tuo daugiau lietuvių darė mm, na, skeptiškai nusiteikusiais sovietiniam režimui. Nedidėjo remėjų kiekis, galėjo daryti, ką nori, kaip nori, papirkinėti, tikinėti, neveikia tai. Gerių geriausiu atveju tai galėjo būti kokie, kurie iš viso politiką nesidomi. Arba tokie, kurie, na, aš visada už tuos, kurie laimi. Bet čia, žinot, jeigu tokių dauguma visuomenėje, tai režimas labai silpnas. Jis, jis silpnas ir buvo, jisai tiesą sakant, pačioj Lietuvoje subirėjo dar 89 metais. Nu, jeigu čia tik tai nuo Lietuvos būtų priklausę komunistų ir, ir jų remėjų, tai e, išdulkėję per dvi savaitės būtų nepriklausomybė, nepriklausomybė skelbint. Na taip, galima sakyti, kad e, nepaisant visko, ir rezistencijos mastai dideli, ir disidentinio judėjimo dideli, ir e, religinio disidentizmo dideli mastai savo tikslų sovietai Lietuvoje nepasiekė. O tuo tarpu kokioje Estijoje ar Latvijoje, tai ten daugiau jie problemų ir bėdų turėjo su sektomis negu su, su e, partizaniniais kokiais ten veiksmais ar disidentais. Nu, kokiom sektom? Baptistų, tiesa, baptistų turbūt bažnyčia reiktų, nesektą, na, bet jų nedaug. Tai. Su tais, o vėliau prasidėjo visokios tokios aletikėjimo žodės, krišnaistai ir, ir panašios. Tai. Tai tie va, su tais vargo, jeigu taip galima įsireikšti. Tuo metu, kai, kai Lietuvoje čia jau mažai dėmesio kreipia e, į užrašus ant sienų, nes laisvė Lietuvai, ten ar Gedimino stulpai, na, nupiešė, nupiešė. Tiek jau to, kad, kad tik vėliavos ne, neiškėlė ant aukščiausio pastato vasario 16 ir, ir, ir, ir už tai ačiū Dievui. Na, kartais truputį jokinga ten apie tuos čekų partizanus antisovietinius. Vienam kaime kažkokia pašnekėjo, kad gerai būtų ir tuos pagavo. Apie e, Latviją ir Estų disidentus. Na, tai taip. Kaip ir kokių rusų re, religinį pasipriešinimą komunistiniai valdžiai kokiam septintam dešimtmetį. Čia tokios šnekos kaip apie vandenį menulį ir, ir, ir, ir, ir panašiai. Gerai, o kaip vystėsi ir iki ko prisivystė ta mūsų jau nuosava Sniečkaus Lietuvos komunistų valdžia, anapus represijų ir, ir, ir kraujo upių. Na, pakalbėsime sekančią paskaitą.